Alhamdulillahi Rabbil alamin wa salatu wa salamu ala eşrafil anbijai wal mursalin Nebine Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yevmi dini thumma amma ba'd. Uvažna braćo i poštovani sestre, Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Kao što znate, srijeda je, nakon jaci namaza imamo naš, možemo ga nazvati već sad stalni termin, u kojem se družimo sa blagoslovljenom knjigom Rijadu Salihin, autora imama Nevevija Rahmetullahi Aleyhi, koji je u ovoj knjizi pokušao da sakupi najosnovnije hadise koji su potrebni čovjeku muslimanu u svakodnevnom životu. Mi smo u proteklim predavanjima družili se sa temom, veoma bitnom temom, a to je sljeđenje, dosljedno sljeđenje sunneta Allahu poslanika alaihi salatu wasalam, Danas se nalazimo na 118. stranici ovoj našoj knjizi e, za one koji žele da prati komentar. 18. poglavlje na 118. stranici zabrana uvođenja novotarija. Braću draga i uvaženi sestre, treba da znate da je ova naša vjera, vjera Islam, potpuna, savršena. Allah poslanik ali se letu wasalam, Allah poslao ga je cijelom čovječanstvu. Objavljen mu je Kur'an, i nakon Allahu poslanika, ali letu selam nema drugih poslanika, nema drugih objava. Uzvišeni Allah Đelšanu kaže El jeume ekmeltu lekum dinekum. Po nekim islamskim učenjacima ovaj ajet, danas sam vam vjeru vašu upotpunio, usavršio, to je posljednji ajet koji je objavljen Allahom poslaniku, ali letu selam. Da, postoji razilaženje, da li je to posljednji ajet ili nije, ali je sigurno jedan od posljednjih ajeta koji su objavljeni Božim poslaniku, ali salatu selam da je ova naša vjera potpuna i da nema potrebe uvoditi novotarije i nešto upotpunjavati vjeru. Sunet Allahog i Kur'an znači su dovoljni insan Allah Đelšanhu kaže Mada Badel haq illa Prvi ajet koji je citirao Imam Nebevi rahmetullahi alihi, zar poslije istine ima išta osim zablude? Da li može čovjek nakon što imamo Kur'an, u kojima Allah Đelšanu kaže nismo ostavili ništa, a da to nismo pojasnili, u kojima Allah Đelšanu kaže u Kur'anu danas sam vam vjeru vašu upotpunio, hadisi u kojima Allah poslanik jasno i kategorički kaže svaka novotarija je zabluda, e, da li može čovjek nakon istine otići igdje drugo osim u dalalet i zabludu, pa Allah Đelšanu kaže zar poslije istine ima išta osim zablude. Znači čovjek treba da živi po Kur'anu, sunnetu Božih poslanika, ali i salatu wasalam, a nakon toga ne može doći ništa drugo osim dalalet i zabluda. Kaže Allah Jeršanu u drugom ajetu koji je citirao imam En-Nevevi u suri El-En'am 38. ajet Ma farratna fil kitabi min šej u knjizi mi nismo ništa izostavili. Hvala Allahu Jeršanu pa je Kur'an e, ima u sebi ajete koji su općeg karaktera do te mjeri da ne postoji danas pitanje iako 1400 godina mi živimo nakon smrti Božije poslanika, ali se letu nam ne postoji savremeno pitanje na kojeg ne možemo naći odgovor u Kur'anu i sunetu Božije poslanika, ali se letu nam Pa Allah Jeršanu kaže, Ma fil min mi nismo ništa izostavili u knjizi, a da to nismo pojasnili. Kaže, se u trećem ajetu fe intena'zatum fi shay'in farudduhu ila Allahi rasul, a ako se u nečemu ne složite, obratite se Allahu i poslaniku. Muslimani ako se u nečemu ne slažu, treba da to pitanje vrati Allahu i poslaniku. Kako će to vrati Allahu njegovoj knjizi? Kako će to vrati poslaniku? Poslanik Ali se letu selam je preselio prije 1400 godina, vratit će to sunnetu Božijeg poslanika da iznađu rješenje za ono zašto se oni spore u Kur'anu ili hadisima Božijeg poslanika Ali se letu selam. Kaže Allah Đelešanuhu, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ Reci Allahu poslaniče svom ummetu, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grije vam oprostiti. Kaže Allah Đelešanu svom poslaniku, reci Allahu poslaniče, svom ummetu, ako vi Allaha volite, a to bi trebao da vam bude najveći životni cilj, da volite Allaha subhanahu wa ta'ala, stvoritelja zemlje i nebesa, onaj koji e, može roba odvesti u džennet ili u džehennem i niko drugi, ako volite Allaha, slijedite poslanika, pa će vas Allah zavoliti i grijehe vam oprostiti. Pa je znači slijedženje Allahog poslanika, ali se letu wasalam, put ka ljubavi uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Svakako, mi smo u proteklim predavanjima govorili e, u više navrata E, kada se govori o ovom poglavlju zabrana, zabrana uvođenja novotarija, treba spomenuti nekoliko stvari. Prva stvar, u islamu rekli smo da je islam potpun i savršen i nema potrebe za uvođenjem novotarija, čak šta više. Allah poslanik je jasno upozorio na zabranu uvođenja novotarija u vjeru. Ovdje želimo da spomenimo tri bitna pitanja. Prva stvar, to što neko ima dobru namjeru da uvede nešto novo u vjeru, to nije dovoljno opravdanje da uvede nešto novo u vjeru. Pa nekada ljudi s dobrom namjerom žele da nešto uradi, ali to nije dovoljno. Kullu bid'atin dalale. Svaka novotarija je zabluda. Tako da čovjek treba da zna, bez obzira što ima u dobru namjeru, što želi želio hajr, što želi u dobrovom umetu, nema pravo da uvodi u vjeru nešto novo. E, druga stvar koju želim da napomenem u početku ovog predavanja jeste da čovjek vjernik bi trebao da zna da naši postupci kada je u pitanju vjernik čovjek na planeti, na Dunjalu dok živi, naši postupci se mogu podijeliti u dvije kategorije. Sve što mi u toku dana uradimo ili je ibadet, ili je običaj nema nemoguće naći jedan postupak u toku dana da ne potpada pod jednu od ove dvije kategorije. Ili je to nešto što mi radimo iz običaja, ne želimo time da se približavamo Allahu Đelešanuhu, ili je to ibadet. Pa kada su u pitanju ibadeti, to je jedno veliko poglavlje, treba da, da znamo da je osnova u tom poglavlju zabrana. Šta to znači? Zabrana u smislu da mi ne možemo činiti ibadet osim onako kako nam je potvrđeno Kur'anom i sunnetom. Znači, kada hoćemo činiti bilo šta, a to je ibadet, da se tim e, postupkom približimo našem gospodaru, onda moramo da naučimo, da vidimo kako je to činio Božji poslanik ili kako je to pojašnjeno Kur'anom. Pa kada god nam neko kaže dođi da uradiš neki ibadet, prvo treba da ga pitamo dobro, je li taj ibadet utemeljen? U protivnom to može biti novotarija. Do kada su u pitanju naši E, postupci svakodnevni koji su običajni, jednostavno čovjek e, trči, hoda, pješači, radi i tako dalje, to su običaj adat. Sve je u njima dopušteno osim onoga što je vjera izuzela. Pa nam znači islam ne definiše, niti se miješa da li će neko biti doktor, da li će neko biti informatičar, da li će neko biti muezin, da li će neko biti imam, da li će neko biti zidar. Islam se ne miješa ljudima u te stvari. Ali ako neko kaže ja želim da otvorim prodavnicu u kojoj ću prodavati alkohol, mi kažemo tu stop. Otvori prodavnicu da, ali ne možeš prodavati alkohol. Ili čovjek kaže ja bi da se bavim prodajom nargile, droge. Mi kažemo može kupo prodaja, ali to ne može. Pa znači u našim svakodnevnim postupcima možeš oblačiti šta hoćeš, možeš izgledati kako hoćeš, možeš kupiti sebi auto kako hoćeš, možeš napraviti kuću kako hoćeš, možeš biti šta hoćeš, osim onih stvari koje je Islam izuzeo i zabranio. Kada naučimo ove dvije stvari, naučili smo mnogo, mnogo toga. To, je druga stvar koju želim napomenuti. Treća stvar jeste, e, treba da znamo, e, vezano za ovu tematiku, nerijetko se dešava da ljudi, kada ih neko dođe, želi da ih poduči određenu stvar, pa kaže to je novotarija, onda oni u svom afektu e, ne mogu da se pomire sa tim da su oni u novotariji, da su u određenom grijehu, onda kažu, ajde da kažemo jednu poštapalicu sa kojom oni dokazuju ispravnost svojih postupaka, pa kaže kod vas je sve haram, kod vas je sve novotarija, zašto vi danas e, ne koristite deve, zašto koristite auta, zašto koristite mobitele. Kada čujete ovakve izjave, a čutete ih sigurno, znajte da to koji govori, taj insan koji to govori da je to neznalica taj insan nema šerijatskog znanja. Nikada u životu niko od islamskih učenjaka nije kazao da se novotarije vezuju za tehnologiju. Novotarija se vezuje samo za vjeru, vezuje se za ibadete. Tako da je više nego e, bespotrebno nekome ko nam kaže da je određena stvar u našem životu novotarija, da mi njemu kažemo a zašto ti koristiš mobitel? Nikada niko od poslanika ali se to njegovi asaba pa do danas do učenjaka nikada niko nije kazao da je korištenje e, mobitela ili nečega savremenog tehnologije da je to novotarija. Novotarije se ogledaju samo u vjeri. Tako da to je veoma bitno da satimo, nažalost, nažalost nerijetko nam se dešava da ljudi e, tu imaju poštapalicu, jednostavno ne žele da prihvate da određenu stvar koju oni prakticiraju, da je to novotarija, pa onda želi da i on tebi nađe, da i ti nešto prakticiraš kao novotariju, pa kaže zašto vi koristite mobitele, zašto auta, zašto avione, zašto vi ne idete pješici, što, što znači nema nikakve osnovi vjeri. I zadnja napomena u ovom poglavlju jeste činjenica da čovjek treba znati da kada insan radi novotariju, to je šeitanu draže nego da radi grijehe. Neko će se zapitati kako to? Znači šetan kada čovjeka navede da radi novotariju, to mu je draži nego da ga navede da čini grijeh. U osnovi novotarija je zabranjena stvar. Neće biti primljena kod Allaha. Čovjek može raditi novotariju stotinu godina, tomu kod Allaha neće biti primljeno. Neko će kazati da smo mi veoma hrabri, da smijemo takve stvari kazati, odnosno to je Boži poslanik kazao u hadisma koji ćemo spomenuti, men ahtefe fi emrina hadha ma lejse minhu onaj ko uvede u vjeru nešto od nje što nije, to će mu biti odbijeno. Pa Boži poslanik nam je jasno kazao da novotarija neće biti primljena kod Allaha subhanahu wa ta'ala. Pa se vraćamo našoj temi. Pa šetan kada navede insana da radi novotariju, on je vesel i draži mu je to nego da čovjek radi veliki grijeh. Zašto? Čovjek kada radi grijeh, on u podsvijesti ima i zna da je to grijeh. I kad tad će se on vratiti i pokajati se Allahu. Ali insan koji radi novotariju, on ne pomišlja da se pokaji. On misli da je u ibadetu, to mu neće kod Allaha biti primljeno, a s druge strane on će se prepirati i on će se svađati sa ljudima koji ne prakticiraju ono što on prakticira. Pa je zato šetano, kao što su spomenuli islamski učenjaci, e, prije stotina godina šeitanu je draži da insana navede da radi otariju, nego da ga navede da čini grije. I na kraju kao peta napomena u ovom poglavlju jeste uno, u, u islamu ne postoji lijepe notarije. Imate znači određen broj ljudi, bilo je čak i određenih učenjaka koji su pravili podjelu lijepe i loše notarije, ali je tačno da u islamu ne postoji lijepe notarije. Svaka notarija je balalet i zabluda. U prvom hadisu koji je citirao Imam rahmetullah Rahmetullahi Alihi 169. ajet hadisa Iši koji su malo prije citirali men ahdefe fi imrina hada ma lejse minhu fehu rad radu fi rivajeti muslim men amil amelen lejse alihi imruna fehu rad ko uvede u ovu našu vjeru nešto što nije od nje to će mu biti odbijeno kod imama muslima je došao rivajet ko uradi neko dijelo za koje nema dokaz uvjeri to će mu biti odbijeno, pa ovaj hadis jasno ukazuje na zabranu uvođenja novotarija. S druge strane, da insani kada uradi novotariju, da će mu to biti odbijeno i da neće biti primljeno, bez obzira koliko imao dobru namjeru. <clears throat> Nakon toga imam Ene Nevevi Rahmetullahi Alihi citirao je hadis 170. od Džabira radijallahu ta'ala anhu. Kaže kada bi Allah poslanik alihi salatu wasalam držao hudbu, oči bi mu pocrvenile, podigao bi svoj glas i govorio bi ljutito kao da upozorava na neprijateljsku vojsku. a poslanik kada bi držao hudbu, kada bi vas držao, povisio bi svoj ton, zacrvenio bi se kao neko ko ukazuje ljudima na nadolaziću vojsku. Dolazi vojska, zamislite sada da neko bio je negdje u šumi, vidio je vojsku koja želi da napadne određeno mjesto. I dođe u svoje mjesto i lagano sjedne i kaže, ljudi dođite, treba da vam nešto kažem laganim tonom, ljudi ja sam u šumi vidio vojsku, želi da vas vojska napadne. Nemoguće. Čovjek koji želi da spasi svoj narod, došao bi, vrištao bi, e tako je Allah poslanik, ali se letu znao povisiti svoj ton kada bi ljude upozoravao na određene stvari. Nekada se zna desiti da određeni našim dajema kada drže hudbu ili kada drže određeno predavanje, pa malo povise ton dođu neki filozofi pametnjaković pa kažu zašto galamiš, zar se to ne može kazati blagim tonom i tako dalje u sunetu Božih poslanika nalazimo da je shodno potrebi dozvoljeno da čovjek s vremena na vrijeme, kada govori o bitnim stvarima, da povisi ton kako bi ukazao na bitnost te e, teme. Tako je Boži poslanik kada bi ukazivao na neke stvari, povisio bi ton kao da ukazuje na dolazeću vojsku. Pa kaže Džabir radijallahu ta'ala anhum, Boži poslanik je govorio, ja sam poslata između mene i sudnjeg dana je koliko između ova dva prsta. Sastavio bi kaži prst i srednji prst. Pa bi rekao, najbolji govor je Allahov govor. Najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. Najgore stvari su novatarije, a svaka novatarija je zabluda. Nama je ovo interesantno u ovom hadisu, iako je cijeli hadis vrijedan, kada Allahov poslanik kaže najbolji govor je Allahov govor. Hoćete eh, da se družite sa nečim što je najvrijednije na svijetu, onda je to Allahov govor. Kur'an. Najbolji govor, kaže Allah poslanik se ratu wasalam, je govor uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. Apsolutna istina. Govor u kojem nema kontradiktornosti. Govor koji je lijek za naše duše. Govor koji je lijek za naše e, tjelesna oboljenja i tako dalje. A najbolja uputa je uputa Muhammeda alaihi salatu wasalam. Ono što je radio Allahu poslanik, to je najbolje nešto što insan može raditi i slijediti. Pa kaže Allahu poslanik alaihi salatu Selam, najgore stvari su novotarije. Nešto najgore što se može uvesti, to su riječi Božih poslanika koji bilježi ima muslim i neko se nekada ljuti na daje, na profesore, na magistre kada ukazuju na određene novotarije. Allahu poslanik kaže, najgore stvari su novotarije. A svaka novotarija vodi dalaletu. Ovdje je došlo vo kullu bid'atin dalale. Ova riječ u arapskom kullu islamski učenjaci je spominju u sulu fikhu kada govore o općim propisima pa kažu jedan od načina da u islamu bude propis općeg karaktera jeste da bude spomenut sa ovom riječu kullu. Svaka novotarija je dalalet. Pa je nelogično poslije da dođe neko i kaže imaju u islamu lijepe novotarije. Allahu poslanik jasno kaže svaka novotarija je dararet, vodi u zablod, voli, vodi u upropast i onda neko dođe i kaže ne, ne, ne, imaju novotarije koji su lijepe. Nakon toga imam e, Rahmetullah Rahmetullahi Alihi prešao je na jedno srodno poglavlje, zato ćemo mi večeras da se družimo sa tri e, posebna poglavlja, tako da bi stali na 22. poglavlju savjetovanje. Ova tri poglavlja su međusobno vezana. Status onoga ko uvede lijep ili je ružan običaj u islamu. Određen broj ljudi, e, ajde da kažemo, e, ne mogu ispravno satiti činjenicu da u islamu ne postoji lijep, lijepe novotarije pa se nekada čak i pozivaju na određene hadise koji, koji po neispravnom svatanju mogli bi se koristiti kao dokazi da u islamu imaju i lijepe novotarije. Pa imam Nevevi Rahmetullah i nakon što je pojasnio u jednom poglavlju bitnost pridržavanja za sunnet, nakon što je pojasnio E, da je strogo u islamu zabranjeno uvoditi novotarije i da novotarija neće biti primljena kod Allaha, da insan koji uvodi novotarije je počinio grijeh i e, da je počinio nešto što je zabranjeno, nakon toga pojašnjava u ovom poglavlju i kaže status onoga ko uvede lijep i ružan običaj. Znači insan može u islamu uvesti nešto lijepo, što ima utemeljenje u vjeri, i može uvesti nešto ružno. Pa da vidimo kakvi su statusi ljudi i kakve posljedice proizilaze iz toga. Kaže E, Imam Nevi Rahmetullahi Alihu u 171. ajetu, e, u 171. hadisu od Ebu Amra, Đerira ibn Abdullah radijallahu ta'ala anhu se prenosi da su početkom jednog dana, znači asabi su jednog dana bili kod poslanika, u jutarnjim satima pojavila se skupina ljudi, čak je došlo ovdje u, na arapskom kaumun uratun. To su ljudi bili bukvalno kao da su, kaže, uratun goli. Bili su oskudno odjeveni da su samo na sebi imali po jednu krpu koju su oni provušili mačem i tako i na sebe navukli. Bili su izuzetno siromašni, samo su imali sablje i taj komad platna. Bili su iz plemena mudar. Pa su došli kod Božijeg poslanika, ali i salatu wasalam, tako e, znači, siromašni, bijedni, e, neodjeveni. Pa se Allah poslanika, ali i salatu wasalam, sažalio kada je vidio njihov hal i stanje. Pa kada je došlo vrijeme namazu, Bilal je proučio ezan, pa je proučio i kamet. Kada su klanja Allaho poslanika, ali se ratu ustao je, proučio je nekoliko ajeta u kojima je podsticao ljude na davanje sadake nakon toga je rekao, pozvao je muslimane da udijeli sadaku ovim ljudima. Pa, znači ja ovo vama parafraziram ovaj hadis, a svakako da hadis ima svoje, znači ima svoju verziju, pa kaže se na kraju, ljudi su počeli dolaziti i donositi darove tako da sam vidio dvije hrpe hrane i odjeći. A prije toga, kaže e, prenesioca Disa, tada dođe jedan ensarija, kada je Allah poslanik pozvao ljude pa kaže donosite šta ko može, hranu, odjeću, pa makar datulu ili polovinu datuli donosite samo da ovim ljudima nešto obezbijedimo. Pa je prvi čovjek došao i donio, i to je spojent ovog hadisa. Jedan čovjek je došao, donio je toliko imetka da je jedva nosio koliko je donio. Pa kada su drugi ljudi vidjeli koliko je on donio, ljudi su otišli svojim kućama i donijeli su mnogo imetka, pa kaže prenosio Disa, tada su ljudi počeli dolaziti i donositi darove tako da sam vidio dvije hrpe hrani i odjeći. Lice Allahog poslanika, ali se selam, zbog toga je zablistalo kada je pozlačeno i tada reče. Pazite, u islamu je veoma bitno da znamo zašto je nastao određeni hadis ili zašto je objavljen određeni kuranski ajet. Pa kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko uveden jedan lijep običaj u islam, imat će za to nagradu, a i nagradu za sve oni koji poslije njega to budu postupali tako. Allah poslanik kada je vidio tog čovjeka, da je on bio razlogom da ljudi počnu donositi svoje imetke, kaže Allah poslanik alaihi salatu wasalam, ko oživi, ko uvede neki običaj u islam, imat će nagradu on i imat će nagradu svih drugih ljudi koji ga budu slijedili u tome. A ko uvede loš običaj, a ovdje loš običaj, ko uvede novotariju, ko uvede neki grijeh, ko bude razlogom da se u jednom društvu prošire određeni grijesi, određene mode i tako dalje, kaže imat će grijeh i grijeh oni koji ga budu slijedili u tome. A da se ništa od njihovih grijeha neće umanjiti. Ovaj hadis bilježi i Buharija e, i bilježi ima muslim rahmetullahi alihi. <clears throat> ovaj hadis znači nekada određen broj ljudi pogrešno svata pa bez toga da spomenu kako je izrečen ovaj hadis i zašto je izrečen, onda ga oni citiraju i kažu ku uvede u islam lijep običaj, imat će nagradu za to. Ne, moramo znati kako je izrečen ovaj hadis. Izrečen je onog momenta kada je čovjek uradio nešto što postoji u islamu. Boži poslanik je pozvao na sadaku, pa je čovjek donio sadaku. I mi danas, ako postoji neki sunnet koji je zapostavljen, rećemo primjer, radi prije rata kod nas narod nije znao šta je klanje akike. Danas, elhamdulillah, svakim danom sve više ljudi koji iskoro i ne prakticiraju vjeru, ali kada se rodi dijete, obavezno se kolje kurban koji se zove islamo akika. Pa onaj koji je došao nakon rata, prvi koji je zaklao akiku i proširio taj sunnet, taj insan će imati nagradu svih nas danas koji to prakticiramo. Pa i mi danas, ako ima neki sunnet za koji ljudi ne znaju u jednom podneblju, ako mi na lijep i blag način taj sunnet proširimo, svi ljudi koji budu poslije nas prakticirali taj sunet, mi ćemo imati za njih nagradu. A da se njima neće ništa umanjiti. Ovako se ispravno razumije ovaj hadis. Znači da insan oživi u islamu neku praksu koju su ljudi zapostavili ili jednostavno u datom momentu on bude razlogom da ljudi počnu da prakticiraju e, određenu stvar. Tako da e, ovo je ispravan način razumijevanja ovog hadisa. S druge strane, ovaj hadis, vidjet ćemo poslije će biti još hadisa koji idu u istom značenju, u pravcu da Allah poslanik Ali se ratu spomenuo da se nikada na zemaljskoj kugli neće desiti bespravno ubijstvo, a da Ademov sin koji je bespravno ubio svoga brata neće imati udjel u tome. Pazite od danas koliko je stotina generacija unazad ali je on prvi koji je ubio. Pa je nakon toga neko to čuo da je on ubio svog brata bespravno, pa ubio, pa ubio, pa ubio sve do danas. Allah poslani kaže nikada se neće desiti da neko bespravno ubije čovjeka, a da i Ademov sin, od Adema alaihi salatu wasalam imao i dvojicu sinova, kao što nam govori Kur'an o tome, o tome ću poslije govoriti, jed, dvojica, oni su donijeli Allahu Đelešanu kurbane, pa je Allah Đelešanu primio od jednog, a nije primio od drugog pa je se on naljutio, pa je ubio svog brata. Pa kaže Allah poslanik, kada god se na zemlji desi da neko ubije bespravno insana, i Ademov sin ima od toga procenat. Pa nas ovaj hadis zastrašuje, odnosno s jedne strane nas podstiče da se insan trudi, da oživi neku dobru naviku u jednom mjestu. Ljudi su zapostavili udjeljivanje, pa da on udjeljuje, pa da se ljudi u njega ugledaju. Ljudi su zapostavili klanjanje namaza, pa i on postakne. Ljudi su zapostavili post, pa i on postakne i tako dalje. Pa će imati nagradu kao što i oni imaju, a da to neće ništa umanjiti od njihovih nagrada. Ali isto tako s druge strane, kada insan uvede loš običaj, Neko uvede muziku, neko uvede kafanu, neko uvede nargilu, neko uvede drogu, neko uvede novotariju, neko uvede određen grijeh, kriminal, prevaru. Ja sam nekada o tome govorio kada je u pitanju jedan mali fenomen, kada je u pitanju ovo moderno pokrivanje žena. Prva žena koja je ostavila ispravan hijab treba da očekuje na sudnjem danu grijehe svih onih koji danas slijedi, koji su od hijjaba napravile e, sve osim hijjab. Danas imate žena koji kada vidite liči na sve osim na pokrivenu ženu, ali ona kaže da je pokrivena. Pa treba ona prva koja je ostavila ispravan hijab treba da očekuje da očekuje veliku kaznu isto tako znači insan u svojim postupcima treba da pazi da se ljudi u njega ne ugledaju njegove loše postupke, treba da bude svjestan ako se ljudi budu ugledali u njega i njegove loše postupke, da će imati grijehe tih ljudi, a da ništa neće od njove kazne umanjiti. Nakon toga dolazi nam taj hadis e, od e, kojeg su bileži Buharija i Muslim od Ibnu Mes'uda radijallahu ta'ala da je Allah poslanik alaihi salatu wasalam kazao koji god čovjek bude nepravedno ubijen Ademo prvi sin ima udio u njegovoj krvi jer je on prvi počinio ubijstvo. Hadi izbilježi Buharija i Muslim. Kada god se desi bespravno ubijstvo, pazite koliko je generacija prošlo, koliko njegov žiro račun loših dijela danas radi, koliko danas imate hiljada muslimana i nemuslimana koji su bespravno ubijeni, njemu neprestano procenat ide. Zamislite da je kontra, da je uradio nešto dobro, pa da se taj sume cijeli znači, planeta radi i da on ima u tome hajra. Pa se insan treba paziti kada su u pitanju ovakva poglavlja. Ova poglavlja su s jedne strane blagodat, ali s druge strane su zastrašivanje. Da insan ne bude od ljudi koji će biti razlogom da se ne daj Bože proširi određeni grijeh, određena novotarija, određena loša navika i tako dalje. Nakon toga Imam nevoj Rahmetullahi Alehi e, naslovio je novo poglavlje 20. ukazivanje na dobro i pozivanje na istinu i zabludu. Znači, nakon što je pojasnio da čovjek treba slijediti sunet Božijeg poslanika, nakon što je pojasnio da je zabranjeno činiti otarije, nakon što je pojasnio kakav je e, status insana koji uvede lošu ili dobru naviku islamu, nakon toga Imam Nevevi Rahmetullahi Alihi spomenuo ovo jedno veoma lijepo poglavlje, e, ukazivanje na dobro, odnosno pozivanje u istinu ili ostavljanje zablude. Allah Đelšanu kaže u 125. ajetu suri an nahl Vod'u ila rabbike bil hikmeti wal mev'idati hasene na put gospodara svoga ti mudro i lijepim savjetom pozivaj. Ud'u naredbena forma pozivaj na put svoga gospodara u islam, ali kako? Nažalost imate ljudi danas koji svojim postupcima, svojim ponašanjem, svojim interpretiranjem vjeri odgone ljude od Islama. Allah Žešanu ovdje kaže Ud'u ila sebili rabbike bil hikme. Mudro pozivaj. Wal mev'izatil hasene i pozivaj sa lijepim savjetom. Pa insan koji želi da poziva, Allah poslani kaže Belligu anni walau aje. Prenesite od mene pa makar jedan ajet. Trebamo svi pozivati u hajr. Ali prije nego što počnemo pozivati, treba da imamo znanje način kako ćemo pozvati ljude. Da ne budemo, ne daj Bože, od ljudi koji će svojim postupcima, svojim riječima, svojim ponašanjem ljude odaljavati od Islama. Pa pozivati mudro. Šta kažu islamski učenjaci, šta je to mudrost? Da insan svaku stvar stavi na njeno mjesto. Vidjeli ste kad imate one puzle i kad treba mozaik neki uklopiti, znači ne može se uklopiti nešto na pogrešnom mjestu. Tako i u islamu. Imamo metode i načine kako ljude pozivati. Osnova je blagost, osnova je mudrost, osnova je olakšanje, osnova je osmi osnova je da ljudima želimo hajr, ne da ljude gledamo sa visini, kao da smo mi bolji, da smo mi prioritetniji, da mi znamo više. Ne. Pozivaj mudro, sa lijepim savjetom. Ne osorno, ne arogantno, i znači shodno onome što ljudi mogu razumjeti. Ali Allahu nam kaže ljudima se obraćajte na način onako kako mogu razumjeti. Zar želite da neko Allaha i njegovog poslanika ulažu tjeruje? Vi kao što imate dijete u prvom razredu osnovni, nemoguće je da mu u prvom razredu govorite u matematici o jednačinama. Jednostavno ne može on to pojmiti. Ne možete mu govoriti o korjenovanju. On jedva da može da nauči 1 plus 1 i maksimalno do sabiranje do 10. Tako i ljudi, ako se odalji od ne može čovjek sve stvari preko noći ljudima da kaže, već se počinje od bitnijih stvari. Allah poslani kada je poslao Muaz ibn Džebela u Jemen, podučio ga je da se pozivaju ljudi od najbitnijih stvari. Prvo pozovi ljude da vjeruju u Allaha. Koliko smo puta mi ljude odvratili od Islama svojim postupcima, pozivanjem u neke nebitne stvari. Svakako možda duhan e, ima svoj propis u islamu, ali je mnogo, mnogo, mnogo bitnije da pozovemo ljude u islam, da ih pozovemo da vjeruju ispri, ispravno Allaha, da ne čitaju horoskope, da ne nose hamajlije, da ne psuju poslanika i tako dalje. Pa nakon toga dolazi pod navnim znacima te sitnice. Pa je veoma bitno onaj ko poziva ljude da zna ispravnu metodu kako i na koji način pozivati ljude. Kaže Allah Žešanu, ta'avanu alel birri jedni drugima pomašte u dobročinstvu i bogobojaznosti. Ovaj ajet, vjerujte, da skoro ne postoji poglavlje. Ubijeđen sam da se može napisati doktorska disertacija, pogled na islam kroz prizmu ovog ajeta. Ne postoji danas poglavlje ili naš neki postupak, a na kojih se ne odnosi ovaj kuranski ajet potpomažite se zajedno na dobročinstvu, na bogobojaznosti, a nastavak ajeta nemojte se potpomagati u grijehu. Pa ćete vidjeti, čovjek te zovni da idete sa njim negdje gdje nije dobro. Da li mogu pomoći? Ne možeš pomoći zato što je to grije. Da li mogu iznajmiti prostorije u kojima će se progadavati alkohol? Ne može. Nemojte se potpomagati na grijehu. Da li mogu to? Može zato što je potpomaganje u hajru. Da li mogu to? Ne može zato što je to potpomaganje u grijehu. Pa znači, ovaj ajet potpomažite se u činjenju dobra, dobročinstva i bogobojaznosti, a nemojte se potpomagati u grijehu i neprijateljstvu. Kaže Allah Đelšanu, وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّتُ يَدْعُونَ إِلَى الْحَيْرِ Neka među vama budu oni koji će na dobro pozivati. Kažu islamski učenjaci da je kolegijalna obaveza da u jednom društvu bude jedna skupina ljudi koja će biti samo znači njihov posao će biti da će ljude pozivati u hajr. Allah jednom kaže neka među vama bude jedna skupina ljudi koja će ljude pozivati u dobro. Koja će ljudima širiti istinu, pozivati u sunnet, pozivati u ispravno razumijevanje Kur'ana. Pa ovdje vidimo znači u ovom poglavlju kojem ima Nevevi Rahmetullahi Alihi citirao ovaj kuranski ajet, pozivanje ljudi u hajr, da Allah Đelešanu kaže treba u svakom društvu, u svakom gradu, u svakom selu, u svakom naselju da bude osoba ili skupina, grupa ljudi koja će se samo posvetiti pozivanju ljudi u hajr. Kaže Allah poslanik alihi salatu wasalam, men dalle ala hajrin felahu mislu eđri fa'ilihi, ko ukaže na neko dobro djelo imaće nagradu kao onaj koji je to uradio. Kako je ova naša vjera lijepa, kako je savršena, kako je potpuna. Vi danas naučite čovjeka određenoj dovi, naučite ga određen propis, naučite ga harf ili nešto. Čitav život dok on to praktikuje, kad god on to praktikuje i vi imate za to sevap. Koga god on poduči, zamislite vi danas naučite čovjeka da uči Kur'an. Nakon toga on otvori školu Kur'ana i u toj školi poduči stotinu studenata. Od tih stotinu studenata ljudi se raziđu po svijetu i svako od njih otvori školu Kur'ana u kojoj opet svako od njih poduči stotine ljudi koji uče Kur'an. Svi ti ljudi i onaj prvi saf i drugi saf i treći saf, svi oni kad uči, kao što smo malo prije spomenuli u negativnom kontekstu sina Adimovog, alihi salatu wasalam, kada god se u, znači, izvrši bespravno ubijstvo, on ima od toga udjel. Isto tako kada mi podučimo nekoga, pa on to znanje prenese, pa onda nakon toga drugi ljudi to prenesu, mi imamo za to nagradu i sevap. Pa zar nije ovo savršenstvo i, i ljepota vjere Islama? Danas ljude pozovete da posti dan Arefata. Pa stotinu ljudi posti tvojim sebebom. Oni svoje rođake pozovu da postu, postoji dan Arefata, ti ne znaš, taj rođak pozove svog prijatelja, taj prijatelj pozove svog prijatelja. A ti sjediš kod kući, a samo se vapi dolazi na tvoj žiroračun dobrih dijela. Pa kaže Allah postanik ali se letu selam, ko ukaže čovjeku na dobro djelo, on će imati nagradu kao onaj koji to prakticira. U drugom hadisu skoro pa, pa, slična, pa slična znači verzija, samo malo duža verzija. Kaže Allah poslani, ko bude pozivao na činjenje dobra, imat će nagradu svih oni koji su, koji su se odazvali na tom putu, ga slijedili, s tim da to neće umanjiti ništa od njihove nagrade. Ovo je veoma bitan dodatak. Kako se ne bi pojavila zavist u srcima ljudi, Allah poslani kaže, kada pozovete nekoga u hajr, on to sutra radi, on ima svoj sevap. Ništa to ne umanjuje od njegovog sevapa, a i vi imate za to nagradu. Ovo su hadisi, ovo su ajeti koji čovjeka e, stimulišu da radi na širenju znanja, da prenosi ljudima. Zato ćete nekada vidjeti e, naše daje, profesore, magistre, efendije, da postiću ljude na jedan čudan način, sa velikim, velikim entuzijazmom. Kako imaju volje za tim? Zato što su svjesni kolike ih nagrade čekaju za to. Nekada kada želite uživiti određen sunet pa neko to doživi provokativno, zašto sad govorite o tome, nije vrijeme, ali žele ljudi da se taj propis poduči, da se propi, e, proširi, pa da oni imaju nagradu za taj propis. <clears throat> Nakon toga, i mislim da je to e, jedan od zadnjih hadisa u ovom poglavlju, odnosno imamo još nekoliko hadisa, Poznati hadis kada je Allahu poslanik alaihi salatu wasalam u danu kada je bila bitka na Hajberu, obavijestio je da će dati zastavu čovjeku koji će predvoditi ljude, nekome ko voli Allaha i njegovog poslanika i koga voli on e, je Allahu poslanik i uzvišen Allah subhanahu wa pa je dao zastavu Ali radi Allahu ta'ala. Pa mu je dao smjernice kako da ide u rat, između ostalog na kramu je kazao <clears throat> Treba da znaš da Allah preko tebe, ako uputi jednog čovjeka, bolje ti nego da imaš krdo crvenih deva. Allah poslani kaže, Ali Allah ta'ala, idi i pozovite ljude, prije što se počnete boriti, pozovi ih u islam. Treba da znaš da ako Allah jednog čovjeka uputi tvojim sebebom, to ti je bolje nego nagrada da imaš krdo ili stado crvenih deva. Ovo je, hajde kažemo, u jednu ruku Allah poslanik želio da ukaži nešto najvrijednije u to vrijeme su bile crveni deve. Pa je on kazao Ali radijallahu ta'alanu jezikom kojeg su oni u to vrijeme mogli da razumiju da Allah uputi jednog čovjeka tvojim sebebom bolje ti je nego najveće dunjalučko blago. Za njih je tada crveni deve i to da ima čovjek krdo, da ima stado veliko crvenih deva, to je nešto bilo najvrijednije. U današnjem žargonu bi se to možda moglo kazati bolje ti je nego da imaš velike nekretnine, nego da imaš e, nova auta i tako dalje. Zašto? Zato što je dunjaluk prolazan. Ali kada čovjek tvojim sebebom primi islam, kada ga Allah subhanahu wa ta'ala uputi u islam tvojim sebebom, ti budeš razlog, ti ga pozoveš, ti mu pojasniš. Sve u islamu što on bude prakticirao, ti ćeš zato imati sevap. Kada god ustane klanjati sunnete, farze, kada god posti, kada god uči Kur'an, ti imaš za to nagradu i sevap. Ovi hadisi, ovi ajeti, zato sam i kazao, oni su satisfakcija. Oni daju morala dajama, misionarima, profesorima da ljude pozivaju. Ne umaraju se. Vi ćete vidjeti određene ljude da se ne umaraju. Čovjek ne može da se načudi. Otkud im toliko snagi? Otkud im toliko žestine? ali jednostavno oni žele Allahovo zadovoljstvo, nakon toga žele da pokupe što više nagrada, žele da poduči što više ljudi e, hajru koje je njih Allah Đelšanu podučio. <clears throat> nakon toga imam nebevi i to je zadnje poglavlje koje ćemo večeras ako Bog da i obrađivati, e, saradnja u dobročinstvu i bogobojaznosti, opet onaj kuranski ajati sure El Maide, potpomažite se na dobročinstvu i čestitosti, odnosno bogobojaznosti. Nakon toga citirao je suru Vel Asr, e, mi smo toj suri držali posebna predavanja e, za koju imam Šafi Rahmetullahi Alihi kazao da Allah Đelšanu u ovom ummetu nije objavio ništa osim suri Vel Asr, ona je dovoljna. Nažalost, veli broj nas zna tu suru na pamet, ali nikada u životu nije razmišljao o četiri velika principa u koja poziva ova sura. Vel Asri innal insana lafi husr. Tako mi vremena doista je insan na gubitku. Svi mi gubimo, osim ako imamo četiri stvari ove pri sebi, tada ne gubimo. Mimo toga gubimo. Ile ledine amenu, oni koji vjeruju ispravno. U amilu salihati, koji radi dobra djela. U atewa sau bil haq, koji jedni drugima preporučuju istinu, koji se potpomažu, koji pozivaju ljude hajr. U atewa sau sabr i oni koji jedni drugi pozivaju i preporučuju jednim drugima strpljenje. Kada insan vjeruje u Allaha, radi dobra djela, ljude pozove u hajr, neminovno će mu trebati sabura zato što će biti na tom putu sigurno iskušan. Nakon toga, Allah poslanik alaih salatu wasalam, kao praktično da je spomenuo nekoliko primjera, pa kaže Allah poslanik alaih salatu wasalam, ko opremi borca na Allahom putu kao da se sam i borio, ko na najljepši način zbrine porodcu borca kao da se i on sam borio. Znači kada insan bude razlogom da neko njegovim sebebom odi u borbu kao da se i on borio. Kada neko bude razlogom da se brine o porodici nekoga koji je otišao u borbu kao da se i on borio. Možemo to pretočiti na mnoga druga danas mjesta. Da neko bude razlogom, da neko ode studirati, da ga pomogni, da sutra on postane alim, učenjak, hafiz, završio medresu, nečim razlogom, kao da je to i on uradio. Pa pogledajte kako u islamu znači vrata dobra su otvorena. Vrata dobra su otvorena. <clears throat> Kaže Allah poslanik u drugom hadisu, e, kada je poslao svoga izaslanika u jedno pleme da ljude pozove e, da idu u boj sa Božim poslanikom, kaže Allah poslanik, neka od svaka dva čovjeka, vaša dva čovjeka, jedan krene u borbu, a nagrada za učešće u borbi dijeli se na dvojicu. Kaže Allah poslanik, u vašem plemenu koliko ima ljudi, Dvojica ljudi, nek se dogovori, jedan od njih dvojice nek ide, jedan nek ostane, nek brine o njegovoj poroci, a nagrada će biti znači za obu dvojicu. Pa pogledajte, znači, ovo su sve neki praktični primjeri potpomaganja na dobru. Čovjek budi razlogom da neko ode u borbu, da ode studirati, da uči, obezbijedim određene mogućnosti i on ima istu nagradu kao i on. <clears throat> Nakon toga spomenuo je autor eh, hadis koji je bilježi ima muslim da Allah poslanik se ratu sam jedne prilike putovao pa su i zaustavili grupa ljudi pa je jedna žena podigla svoje dijete i kaže Allahu poslaniče da li se može obaviti dijete, eh, da li se može obaviti hadž za dijete. Ono je malehno. Kaže Allahu poslanik da dijete može obaviti hađ ali ćeš ti imati nagradu. Zato što ta majka, ona to dijete nosi, ona brine o njemu, ona ga je ponijela pa kaže da, ono može obaviti hađ, ali ćeš ti imati za to nagradu. Pa znači kada insan nekome obezvijedi da ode na hađ, inšala bizna i on ima istu takvu nagradu. I na kraju zadnji hadis, opet kao praktičan primjer, Allah poslanik alaih salatu wasalam kaže povjerljivi musliman, rizničar koji vodi brigu o sredstvima koja su mu povjerena na čuvanje, pa u potpunosti dragovoljno i bez zakidanja isplati određen, dio onome kome, kome je naređeno i sam je jedan od onih koji daje sadaku. Kada čovjek bude magaciner, kada bude rizničar, ali bude povjerljiv, daje onako kako mu naredi njegov nadređeni, kaže Allah poslanik, i on je kao onaj koji daje sadaku. Pogledajte, čovjek ne daje svoj imetak, ali je bio povjerljiv. Slušao je naređenja onog čovjeka koji ga je tu postavio. Nije zakidao, nije krao, nije varao, već je davao onako kako Znači treba da daje, ovo nas postići da insan kada mu se u islamu povjeri funkcija, ako je bude obnašao kako treba, ako bude ljudima koji su počinjeni davao njihova prava, može zato očekivati veliki hajr kod uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala. E, to je nešto što sam ja danas želio da vam spomenem u ovim predavanjima. Ako Bog da sljedeće poglavlje, 22. poglavlje, poglavlje savjetovanja na Sihata, na 125. stranici. Molim Allah Đerašanu da nas učesti na putu istine. Molim ga Subhanahu Atala da nam bude milostiv na sudnjem danu, da nas poduči propisima vjeri.